وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يَا أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون Na siku moja mfalme alisema, hakika mimi nimeota ng'ombe saba wanene wanaliwa na ng'ombe saba waliokonda, na mashuke saba mabichi na mengine makavu. Enyi waheshimiwa, Nambieni maana ya ndoto zangu ikiwa nyinyi mnaweza kuagua ndoto. Qalu adghathu ahlamin wama nahnu bitawili alahlami bialimin, wakasema hizi ni ndoto zilizoparaganyika, wala sisi sio wenye kujua tafsiri ya ndoto hizi waqala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bitawilihi faarsilun hapo akasema yule aliyeokoka katika wale wawili akakumbuka baada ya muda mimi nitakwambieni tafsiri yake basi nitumeni يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون Yusuf, ewe mkweli, tueleze nini maana ya ng'ombe saba wanene kuliwa na ng'ombe saba waliokonda, na mashuke saba mabichi na mengine makavu ili nirejee kwa watu wapate kujua. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sunbulihi illa qalilan mimma mimma taakulun akasema mtalima miaka saba kwa juhudi mtachovuna kiwacheni katika mashuke yake isipokuwa kidogo mtachokula thumma yati min ba'di dhalika sab'un shidadun yakulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma ma tuhsinun kisha itakuja baadaye miaka saba ya shida itakayokula kile mlichoiwekea isipokuwa kidogo mtachokuhifadhi thumma yati min ba'di dhalika amun fihi yughathu an-nas wa fihi ya'sirun kisha baada ya haya utakuja mwaka ambao katika mwaka huo watu watasaidiwa na watakamua Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Falme akasema nimeota usingizini kuna ng'ombe saba wanene wanaliwa na wengine saba waliokonda madhaifu na nimeota mashuke saba mabichi na mengine saba makavu. Enyi wakuu wanazuoni na wenye maarifa, nitoleni fatwa ya hizi ndoto zangu ikiwa ni kweli nyinyi mnajua tafsiri za ndoto na mnaweza kuzitolea fatwa. Wakasema hizi ni ndoto zilizokorogeka ovyo na wasiwasi wa kuzuka tu katika nafsi ya mtu na sisi si wenye kujua tafsiri ya ndoto za ovyo ovyo Akasema yule mtu aliyokoka katika wawili aliyokuwa nao Yusufu gerezani na akakumbuka wasia wa Yusufu baada ya kupita muda mrefu. Mimi nitakwambieni tafsiri ya ndoto aliyoitaja mfalme. Nipelekeni kwa huyo mwenye elimu ya kifasiri. Yule mtumishi wa kumletea mfalme ulevi akaenda kwa Yusufu akamwita Yusuf, ewe uipendaye kweli, Tueleze nini maana ya ndoto ya ng'ombe saba wanene kuliwa na ng'ombe saba waliokonda na ndoto ya mashuke saba mabichi na mengine makavu nataraji kurejea kwa watu nami na fatwa yako ili nao wapate kujua maana yake na waujue ujuzi wako na fadhila yako Yusufu akasema tafsiri ya ndoto hizo ni kuwa mtalima katika ardhi ngano na shairi kwa muda wa miaka saba mfululizo kwa ukulima wa juhudi. Mtachovuna kihifadhini, mkiache katika mashuke yake isipokuwa kidogo mtachokila katika miaka hiyo kwa uangalizi mzuri. Aya hii inawafikiana na elimu za kisasa kuwa kuweka punje katika mashuke yake inakuwa ni hifadhi zisiharibike kwa hali ya hewa na mengineyo. Na juu ya hivyo faida yake ya chakula inabaki kwa ukamilifu zaidi. Kisha baada ya miaka hii ya neema itakuja saba ya ukame, mtakula kile mlichoweka akiba, isipokuwa kidogo mtachokificha na kukihifadhi ili kiwe mbegu ya kupandia baadaye. Kisha baada ya miaka hiyo ya ukame, utakuja mwaka watu watasaidiwa kwa mvua na watakamua zabibu na zaituni na kila cha kukamuliwa.